вострая брама беларуская ідэя у літаратуры палітыцы і жыцці за сцяной суседка грае на піяніна летні вечар шарая гадзіна спакой амаль элегія адно што ў старой вільні смог у Смурод запаўзае ў хату праз вокны і дзверы. І так з дня ў дзень. Дзіва, калі ўлічыць, што ў горадзе даўно не працуе ніводнае сапраўды смуродлівае прадпрыемства. Гэта паўсюй літве гараць тарфянікі. Старыя людзі кажуць, што тое можа доўжыцца ажно да маразоў. А спецыялісты раюць усім, хто можа з'ехаць на гэты час куды-небудзь, хоць куды. -небудь, хоць куды. А куды ты з'едзеш, асабліва з вёскі, дзе гаспадарка, ідзе падспуднае падземнае вогнішча падбіраецца да самай хаты. На вёсцы наогул бяда. Там ад дыму не ратуюць ні сцены, ні запаленыя свечкі, ні мокрыя марлівыя павязкі. целые просторы полёў ды лугоў дымятся блакітным дымам. Полымя толькі зрэдку прарываецца на паверхню. Самое вогнішча знаходзіцца глыбока на чалавечы рост пад зямлёю. Для вяскоўцаў гэта сапраўдная душагубка. У горадзе яшчэ нічога, адно пах. Можна разважаць над тым, што запалены тарфянік добра надаецца для метафары кантэксту кантэксту культуры гісторыі ды і ўсяго нашага жыцця цікава калі па віленскіх вулках хадзіў вялікі князь вітаут тарфянікі ў засуху таксама смярдзелі на ўвесь горад і скарына калі друкаваў тут свае кнігі таксама адчуваў гэты задушлівы пах і адам мецкевіч самы бадай вядомы ў свеце з віленскіх паэтаў і кастусь каліноўскі і нашаніўцы калі так дык это не сучасная экалагічная праблема а смог гісторыі прынамсі пахі дазваляюць матэрыяльна перамяшчацца ў часе бо тарфянікам сотні гадоў і гараць яны мабыць столькі ж а ў вечна маладым менску такі пах стаіць і пасярод зімы асабліва каля станка будаўнічага заводу імя кірава У Менску заводы больш-менш працуюць і працягваецца з савецкіх часоў памятная дымавуха. Пажарышча з ліцейкі бліжняга заводу можна пабачыць і ў дзені ўначы. Цэлыя стаўбуры дыму з вагнём уздымаюцца над аграмадным комінам. Так бы мовіць дым ацечаства, які паводле дзяржавіна і грыбаедава мусіць быць нам салодкі і прыемны. А вось у парыжы гэтым летам смуроду старфянікаў не чуваць. Тут адно за другім змяняюцца маляўнічыя святы і галубы гатовыя сесці табе на далоні. Седзячы ў вулічнай кавярні лаўлю сябе на думцы, што гэтаксама і нават з гэткім самым настроем мог бы цяпер сядзець у вільні і нават ужо ў Менску. Свет становіцца адначасова больш утульным і больш аднастайным. Музыка тарфянікі сапраўды метафара кантэксту торф культуры але пад парыжам няма тарфяных пажараў рэч у тым што торф тут распрацаваны яшчэ 200 гадоў таму усё выбрана ператрэсена не адзін раз усё прааналізавана і ацэнена і ў нашых краёх ні вітаўт ні каліноўскі не чулі таго смуроду бо гарэнне тарфянікаў у нас чыста савецкая спадчына вынікі меліярацыі ці дакладней савецкай меліярацыі. Ляжаць, што пад вільняй, што пад менскам гэтыя самыя некранутыя кантэксты ў мноства слаёў, А як прыходзіць летняя засуха, пачынаюць дыміцца, аж пакуль не захутваюць абедзве сталіцы з іхнымі культурнымі цэнтрамі густой павалокай смуроду. Вось такое развіццё атрымала мая метафора адкрыццё не мусіць засмучаць і вітаў ты каліноўскі і мы з вами безумоўна адчувалі і адчуваем у вільні адзін той самы пах які тут пануе большую частку году пах хвояў з парослых зелянінай стромых віленскіх пагоркаў у але я не збіраюся аналізаваць адмысловыя пахі парыжу у мяне на думцы іншая ось потрапіла ў руки толькі што выдадзеная тут кніга вялізная таміна што з першых старонак пахваляецца сваёй навізною кніга альбомнага фармату з ілюстрацыямі пра адама мицкевича у нас гэтага генія польскай літаратуры называюць вялікім сынам беларускай зямлі нарадзіўся ён на наваградчыне гадаваўся на беларускім фальклоры і ўсе асноўныя матывы і тэмы ягонай творчасці пачерпнутыя з беларускай культурнай спадчыны згадзіцеся у мяне былі ўсе падставы зацікавіцца свежым парыскім выданнем каб даведацца што ж новага стала вядома ў свеце пра міцкевіча але самае новае аказалася не пра яго а пра нас усіх хутка чатыры гады мяне як у свеце пачалі адзначаць ягоныя двухсотыя ўгодкі колькі за гэты час прайшло калёквіумаў канферэнцыя ў святаў паэзіі колькі апублікавана навуковых адкрыццяў і новых поглядаў на жыццё і творчасць паэта не злічыць вось жа падсумаваць усё новае і цікавае ўзяўся парыскі інстытут славістыкі у выніку і з'явілася гэтае фундаментальнае выданне Юбілей тым і важныя, што абуджаюць цікавасць да асобы ў кожнага чарговага пакалення. І ўжо яно пераглядае, пераасэнсоўвае ўсё па-свойму на свой лад і ў адпаведнасці з найноўшымі ўяўленнямі. Як кажуць польскія даследчыкі, Адам Мецкевіч даў палякам разуменне іхнай гісторыі і гістарычныя місіі але ў новай кнізе ён на асобу якога прэтэндуюць адразу некалькі культураў паўстае як знакавы паэт сярэдняй еўропы шмат гаворыцца пра яго сімвалічнае значэнне для беларусі літвы украіны балканскіх краінаў для жыдоўскай культуры гэтая апошняя не магла не паўплываць на паэта калі ён вучыўся ў вільні А тагачасная вільня ўяўляла сабою такі культурны кацёл, дзе варыліся жыдоўства беларушчына пальшчызна пад пільным вокам нядаўна прыбылай расійскай адміністрацыі. Падкрэсліваецца ў выданні парыскага інстытуту славістыкі значэнне міцкевіча для фармавання нацыянальнай свядомасці беларусаў. Гэтае значэнне сапраўды вялізнае. Дастаткова сказаць, што наш нацыянальны эпас новая зямля якуб колас пісаў натхнёны мицкевічавым панам тадевушам Праўда нельга не сказаць што і мицкевіч пішучы пана тадевуша быў натхнёны тагачаснай беларускай рэчаіснасцю сваім асяроддзям хай сабе і спалянізаванай але беларускай шляхты і неспалянізаванага беларускага сялянства Палякі заўсёды ўважалі паэта за польскага нацыяналіста Цяпер яны ўдакладняюць, што гэта быў нацыяналізм настолькі ідэалістычны і адкрыты, што іншым народам служыў узорам любові да айчыны, да яе культуры, краявідаў, гістарычнага лёсу. У кнізе разбіраецца праблема назваў: літва, літоўскі, што розныя народы сёння трактуюць па-рознаму. Сучасныя літоўцы маюць праблему з міцкевічавым годлам літва айчына мая бо насамрэч паэт меў на ўвазе сучасную беларусь дакладней родную навагарадчыну а сённяшнія літоўцы у ягоныя часы называліся жмудзінамі палякі трактуюць літоўскасць паэта як крысовую пальшчызну кожная нацыя піша сваё і ў гэтых сцверджаннях ніяк не абысціся без тлумачэнняў Ужо сёння ў беларусі заканамерным лічыцца пытанне чаму ж такі з усіх бакоў беларускі мицкевіч пісаў по польску мабыць чым далей тым вастрэй будзе гэтая цікаўнасць пакуль яна задавальняецца толькі апісальным спосабам маўляў на той час паэт не здолеў бы рэалізавацца по беларуску вось адкуль у нас столькі польскамоўных аўтараў у девятнадцатым стагоддзе самое пісанне по-беларуску было тады яшчэ выклікам змаганнем а не літаратурнай творчасцю дарэчы і назвы такой беларусь беларускі у сучасным значэнні тады яшчэ не было нашмат пазней іх сфармулюе і пусціць ва ўжытак францішак багушевіч перакладанне твораў міцкевіча на беларускую мову якое ў пэўным сэнсе можна лічыць адваротным перакладам Тут згадваецца, што і па-польску паэт пісаў з мноствам беларусізмаў, нібыта здымае праблему, чаму ён пісаў па-польску. Але зараз з'яўляецца новае пытанне: Чаму ён сябе лічыў ліцвінам, а радзіму сваю літвой. Ізноў наш адказ будзе апісальным, бо меў на ўвазе традыцыі вялікага княства літоўскага, у якім цэнтральнае месца займалі беларускія землі, а беларуская мова была дзяржаўнай нічога лепшага на сённяшні час у нас не прыдумана. Не здымае гэтых пытанняў і новая кніга, пра якую гаворка. Музыка іншых тэмаў гэтага выдання вылучу згадку пра глыбокую рэлігійнасць адама міцкевіча ягоны польскі масіянізм у тыя часы верніцкая місія яшчэ не аддзялялася ад практычнай палітыкі ці якой іншай сферы жыцця так як гэта цяпер міцкевіч надаваў новай польшчы ролю збавіцелькі ўсяго чалавецтва карані гэтай ідэі сённяшнія даследчыкі выводзяць з працаў французскіх утапістаў тут паўстае вобраз зборнага месіі народ спакутаваны і ўкрыжаваны натуральна ў творах французаў гэта была францыя што перажывала пакуты рэвалюцыі і абнаўлення цікава што на тле гэткіх развагаў калі ў сучаснасці актуалізуецца месіянства палякаў ты як беларус пачуваешся чалавекам зусім іншай эпохі мы не перажылі гэтага ў сваім девятнацатым стагоддзі выходзіць вялікі сын нашай зямлі міцкевіч нас ад гэтага і вызваліў дзякуючы чаму мы сёння выглядаем зусім не архаічна сапраўды у адрозненне ад французаў і палякаў мы не мелі сваёй беларускай рэвалюцыі ці грамадзянскай вайны і як нацыя сёння заклапочаная больш сваім заўтрашнім сталеннем і развіццём чым багатай рэтраспектыўнай праблематыкай Міцкевіч, які парадаксальна спалучае ў сабе кансерватызм і веру ў поступ, перамясціў функцыі месіі з пасля рэвалюцыйнай францыі на паслярадзелавую разбітую ў паўстанні 1831 году польшчу дакладней рэч паспалітую у складзе якой не названаю тады яшчэ па сучаснаму часткай была і наша краіна і наша нацыя. Беларусь зусім не ў меншай меры перажыла ўсе катаклізмы 19 і 20 стагоддзяў войны і рэвалюцыі. Але гэта былі чужыя войны і рэвалюцыі, у якіх нашы нацыянальныя інтарэсы яшчэ амаль не праглядаліся. Хоць страты на карысць чужых інтарэсаў былі такія самыя. У выніку наш гістарычны лёс на сёння ніяк не менш завершаны, чым лёс французаў ці палякаў мы таксама цярпелі і страчвалі ва ўсіх гэтых закалотах толькі пасля мы сталі жыць нібы асобна ад гэтага нібы наводчыбе і ў гэтым наша адметнасць нашая роля ў гісторыі еўропы нібы ў кінафільме дзе героі і не могуць быць цалкам аднолькавымі мець аднолькавыя лёсы ды абліччы цікава калі памяць тых войнаў з пакаленняў пакалення прыглушыцца ў беларускіх генах як будзе ўсведамляць усё гэта беларуская моладзь. Мы адмовіліся ад актыўнай бойкі за спадчынную назву краіны, ад непадзельнага валодання спадчыннай вялікага княства літоўскага і ад таго ж міцкевіча. Верагодна, мы і не вернемся больш да такіх адкрытых боек. А гэта значыць, што ўжо сёння маглі б закладаць нейкія асаблівыя спецыфічныя падваліны беларускага светапогляду будучыні. Што гэта магло б быць нацыянальнае станаўленне без асаблівага самагвалту. Ролю рэакцыі выконваюць чужынцы. Яшчэ адна цікавая тэма новай кнігі. Прафесарка Стэфаноўская ў сваім артыкуле піша пра стаўленне Мецкевіча да грошай. Матэрыялістычнае заходняе грамадства не знайшло прыхільнасці ў вачох прарока. Ён адзін з доўгага шэрагу творцаў 19 а пасля і 20 стагоддзя, якія з унутраным пратэстам ставіліся да капіталістычнай гаспадаркі з яе адзіным імператывам павелічэннем даходаў. Але гэтае пачуццё, што так нагадвае сённяшнія пратэсты супраць спажывецкага грамадства, прыводзіла паэта да даволі утапічных высноваў, ніякіх падаткаў. Затое ў разе патрэбы сапраўдныя грамадзяне мусяць ахвяраваць айчыне ўсё. Праўда, гэтак ён пісаў як польскі прарок, а трапіўшы ў парыж і працуючы там рэдактарам часопіса, мусіў змяніць меркаванне. У развіцці гэтая сітуацыя дайшла да таго, піша прафесарка, што грошы сталі для Мецкевіча праклёнам. Паэт надта кепска пачуваўся на выгнанні ў Францыі. Ён літаральна хварэў на эміграцыю. Гэта ўжо з псіхалагічнага партрэту Мецкевіча чалавека тут ён жыў адно ўспамінамі найперш з маладосці ён не любіў парыжа міцкевіч схіляў галаву перад заходняй культурай часоў асветніцтва але не выносіў сучаснікаў ён ужо тады прызнаны вялікім еўрапейцам стараўся свае кантакты зводзіць да кола прыбышоў з тагачаснай літвы да землякоў у нас часта цытуюць словы міцкевіча з ягоныя лекцыі ў каллеж де франс пра беларускую мову самую гарманічную з усіх славянскіх моваў найменш змененую аказваецца гэта казаў зусім не салідны прафесар які роўным голасам надыктоўвае слухачам свае гадамі вынашаныя адкрыцці Лекцыі Мецкевіча ў каллеж де Франц суправаджаліся сцэнамі псіхадрамы з крыкамі і істэрыкай. Чалавек, які ведаў, што ён сапраўды прызнаны вялікі паэт, нічога не мог з гэтым зрабіць са сваім геніем. Гэта ніякім чынам не дапамагала яму ў практычным жыцці. Верагодна, такая прорва паміж уласнай значнасцю і уласнай жа тут мізэрнасцю і прымушала яго зрывацца на крык аўтары кнігі спрабуюць стварыць рэканструкцыю тагачаснага міцкевіча і ў іх атрымліваецца наступная буйная фігура паэта кідаецца туды-сюды ў цалкам не сваім свеце б'ецца аб празаічныя рэгулы тутэйшае грамадскага сужацця не прыстасаваныя да рацыянальных калькуляцыяў што кіруюць людзьмі постаць відавочна большая за сучаснікаў і адначасова недарослыя да іх да абжытага мяшчанства Яна хранічна нясталая і не бярэ пад увагу патрабаванне ў рэальнасці, змагаецца з уласнымі снамі. А ўсё гэта разам выглядае іншы раз карыкатурна. Зрэшты, ці не ідзе тут гаворка пра рэчы дастаткова знаёмыя і нават тыповыя. Калі надзелены талентам і прызнаны творца не можа даць рады свайму ўласнаму жыццю, у якім талент хутчэй замінае, чым дапамагае чэрствы навакольны свет нібы хоча пазбавіцца ад гэтага вуглаватага ва ўсіх сэнсах чалавека каб пасля ягонай смерці атрымаць сабе ягоную спадчыну бясконца каштоўную але пакладзістую без гэтага прыдатку ў выглядзе канфліктнага аўтара гартаю шыкоўныя старонкі міцкевічавага тому і спакваля адчуваю як нейкія змены адбываюцца ўва мне самым беларускім аматары прыгожага пісьменства нібы праз гэтую кнігу я бачыў сябе і той край адкуль прыехаў не менавіта не край а краіну статус якой тут ужо нічым не нагадвае пра аутсайдерку дзе жыве цёмны і забіты народ пра тую беларусь маю старонку куточак і нават пра нядаўнюю яшчэ сабе няродную бсср а міжволі распраўляюцца плечы, літаральна на секунду. І тут жа усвядоміўшы перамены, я злёгку расслабляюся, пазіраючы на двух славакаў за суседнім столікам, якія ў французскай сталіцы пачуваюцца бадай празмерна напружана. Урэшце і французы, якія мінаюць нашу кавярню з нетурыстычным клопатам на тварах, не думаю, што яны гатовыя да дыспуту па творчасці камю з прыезджым беларускім філаматам плечы ізноў распраўляюцца. Сапраўды штосьці змянілася ў маёй беларускай асанцы пасля знаёмства з гэтай фундаментальнай навюткай кнігай тут спрэс і пра нас, якія так прызвычаліся быць богам забытым светам. Тут мы выглядаем зусім не так, як нават 10 гадоў таму, калі ў падобных кнігах пра нас і не згадвалі. Я разумею, чаму так сталася. Столькі працы ўклалі нашы даследчыкі, кніжнікі ў распрацоўку гэтага кантэксту, што рана ці позна вынік мусіў з'явіцца. І вось ён гаворыць это ўжо не мы адваёўваем міцкевіча для сябе ў іншых народаў это ўжо міцкевіч гаворыць свету пра нас менавіта праз яго праз гэтую кнігу парыскага інстытуту славістыкі нехта пазнае нас і нашу беларусь нічым не меншую не горшую за іншую любую краіну толькі адмысловую адметную і тым цікавую выходзіць не торфам адзіным і не смярдзючымі тарфянымі пажарамі жыве Беларусь. Дакрычаліся, дагрукаліся такі да нябёс. Thank you.